bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepiro, pikir ora idake modar. Iki sapa? Ana ora kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho. Kowe sapa? Akon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindrandarawati Prabu Kresna. Oh oh oh Nalindrandarawati Prabu Kresna. Iya. Sing guru sapa sing gedhe? Werudara. kowe bisa geni. Yo. Ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulan Batara Guru. Kowe kuwi titah warmani karo Iwang Pikulan Batara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulan Batara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgaki becik lereno, aja ngoyak-oyak Batara Guru. Kowe iki sapa to? Hmm? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya. Arep nrimake, kan nrimake Bathara Guru tak Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru selawe taun. Pikira jangkae. Kose to kose. aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, wow, Aku kok ditantang Werkudara ora tau mambu penantang tantang karo bayi wingi sore. Rasah kakean gunung tanpa guna. Hmm? Apa dhewekku duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora semelang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe duwe keluwian nek gojek rada semu, semu yo men. Mikir lak jangkae. ora wedi karo bayi wingi sore rasah kakang gunung ayo sing ngarep bisik sing maju ya kena sing mburi bisik sing maju ya kena kowe ora lunga sarapanku tak tibani senjata cakra apa senjata cakra eh kowe ngerti ora pusakane Bathara Guru wae ora temomo ning awake wis sanggeni lah kok dadi kowe pamer pusaka kadonyan ayo rangkepo sewu pusakamu Ayo, cocokno ning jajane wis Nek nganti aku lara, eh, mati eh, meguru eh, karo kowe, mati dening aku. Ya iki. Ora elok. Ki wonten ning omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Oh, panggula wentahing tetanen pancen ora ming. Pambudi daya nanging sinartan donga sebab donga tanpa pambudi daya ku ya ora ana gunane pambudi daya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono kek. Eh iya. Ya meng aku gumun. Ing atase aku bareng tekan karang kadembel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan kewan apa kek? Oh, trondolo iki. Padake kewan, Truk. Gong. Eh? Kowe aku padake kewan. Sing ngomong sapa? kaya apa? Satriya sing ning mburi kae sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kuwi, Pak? Eh, kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacam-macam lho, Mir. Kowe iki anake wis telu. Gareng aku Petro. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, ha? Eh, aja ngawur. Oh, kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapakmu sike. Wes ora kowe iki arep tuwa ning glidik. Eh. jeniningan soan. Eh dengkulmu mlocot. Kowe sapa kek? Eh iki anakku. Lho lho. Kuwi anakmu? Heeh. Mm -mm. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan larake ati suarane iki, Tru. Ya sabar. Iki nolo gareng. Nolo gareng. Nolo gareng iki lak sing ngower-wer ning dhuwur kae to, gawe gareng pung. Sing dhuwur sapa? sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Welah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budhek. Petruk kok ya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi. Lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Eh, iki anakku ragil jenenge Bagong. Loh. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong go mendem kowe kuwi, Pak Bagong. Oh, wis sapa ta, Eh, iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa? Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crita karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke nyala wadi kowe? Eh, menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, eh piye? Kakek mau janji karo aku yen to tekan kene aku arep tok kandhani bapakmu sapa, ibuku sapa. Ah, kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Eh, prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku, kosek to kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah ndadak takon sapa-sapa. ning takono para dewa dewa kuwi apa dewa kuwi sing nitahke awake dhewe papane menyang endi papane menyang kayangan kono kayangan kuwi ngendi kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa candelan ana papane ndah ing kono sinebut kayangan lah dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan apa to sababe kowe takon takon karo dewa merga dewa kuwi ngerti mubah musi ing titah Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Lho. Dijotosi iki dikapake. Alah iki. Eh, Bagong piye? Dijotosi iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedhang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lek nyiprat tekan kene. Heh, dijotor sing kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek, heeh, sing banter. Tok ajar, pokoke tok pulasara. Nek dewa ora nduduke bapakmu ibu ibumu sapa? Heh, kowe tak penangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa? Kaya aja kandha nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek. Heeh. Hmm. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, eh kowe iki wong pinter, wong dedaya. Nek ming ambah dirgantara, oh, eh, ora bakal kurang akal bisa geni. Miat tangan ning kalangguan. Akar pandan moncar. Oh, tinan ler kakonang surung sorote tahan badang kasoran bacaring purnama ing kekono dasar mangsa katiga yen ngono aku tak munggah oh, ning kayangan yo gek ning kaya ngetutke karo aku eh kowe mesti tak tutke jaluk pengestumu dewa tak takoni bapakku ora ngerti, buku ora ngerti aja kelakon dosa. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Eh ya sing ati-ati sagedhi. thank apa e, Pak? Kok bapak kaya akrab banget? Eh, kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, hmm. Apa iya? Weh, domongi kok. Weh, eh eh eh. eh. Lah kok iso ketemu karo bapak? weh nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sopo reng? Ngerti atur kae janjane, hmm. Tenane, weh domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sopo terus? kae sejatine iki ngopo e iramu mlebu nang kuping e keri iramu ditekok sik tekuk dengkulmu mlocot kuwi lho hmm tenena tenane tenane oh tenane tenan wah jan mulane kok suarane atos Eh, nolo garing petruk bagong. Kowe ora usah melu-melu perkara iki bocah kae tak tutke. Eh, tawa-tawa tangi. -tawa kowe dhisik ana mlaku ning negara Ngamarta apa ana kawan Yo Trayo Yo sapa? Ana nomoman munggah ana ing kayuwangan. Lah kok banjur apa-apa dirusaki, apa-apa digawe rubuh, kowe sapa? Takon karo aku, aku wis anggeni kowe sapa? Aku Betara Penyarian, Betara Penyarian. Sikilmu sak cengkeng ora ngambah bantolok. Kowe apa? Apa jim setan priprayangan? Hus, Ojo ngawu gawar-gawur. Ulun iki dewa. Lho, dewa? Iya. Lah yen ngono kowe sing tak goleki. Aku arep takon karo Dewa, takon apa wisanggeni? Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe lahir saka ngendi? Kok takon bapakmu sapa, ibumu sapa marang aku? Ulun boyang ngerteni. Kowe iki Dewa kok ora ngerti ki piye? Ulun ora ngerti tenan. Wah, dudu Dewa wae. padha karo sing tak ajar mau. Iki sandhangane padha karo sing tak pola mau iki ya dewa. Ya, ulun Bathara Indra. Bathara Indra karo penyarikan apane? Ora sandha tak takon merono. Kita wigatine apa? Takon. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ulun boyang ngerti padha wae. Wah. Ana bocah gawe geger kayuwangan. Iki sapa? Iki wujute wonge gagah. Untune kaya cathut. Ngunekke dewa kok untune kaya catut. Ning sandangane padha karo sing tak ajar mau. Kowe oh ya dewa? Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Diwati. Bathara Yama Dipati. Yo. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu jabut nyawamu. Ah. Wah. Wah. Oh. Eh. Oh. Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho, kowe mau njabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane iji urip kowe ora iso dijabut nyawane kowe sing tak jabut nyawamu. Wah! dinetrane nganggo rapo sadaning kukilorin kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ana nom-noman gawe geger kayiwangan sapa iki sapa iki lha kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning poho dewa betara guru Loh, betara guru iya aku nalindaning para jawata ah dalah yen ngono ke pasang yogya katujuh ngene dina aku ketemu karo betara guru betara guru gandeng kabeh kamu lamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa mula aku takon karo kowe Ayo Wang Surono pitakon kanthi pertites. Wong tuaku sapa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Lho. Yen kita takon bapak lan ibu ulun mboya ngerti. Lah nek kowe ora ngerti pedaya apa kowe dadi Bathara Guru? Pedaya apa kowe dadi nalendraning para dewa? Hmm? Ora ana gunane kowe. Ngratoni ana ing kayuwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku. Monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa. Ngerti marang mbahmu sing pitah. wis anggeni ulun mboya ngerti ora sang dadakku kan gunung tanpa guna ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa tak jongkeng kawibawanmu ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa guntur geni guntur angin sirnakno wis anggeni apa benar guru? Kowe iki ngopo aku tak takon, kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Us. Kembang api pi. Lah iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbak anggap aku kalah? Apa mbak anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Wis sanggeni ora iso mati. Budhe wis sanggeni ora tak tuduhke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa. Hayangan iki tak gawe sungsang bawana balik. Yang perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Eh lah dalah. ya ngono kuwi. Terus aku kan tokan kontak teng sapa kek? Bethara guru wae ora ngerti. Heh, bethara guru ora ngerti doyak. Doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu meneh ngerti bapakmu are ibumu. Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine bethara guru. Wah, lah mati teneng aku eh. manuswa myongan brengangang ati karunan kaswase dosang gonto supaya goleki menyang didununge ya kuwi janaka wah wow, ora ngira babar pisan jlamprok minggat nganti tetaunan yen nganti ora ketemu apa kelakon pendhawa bakal gotang Bina ing loh duni demawa ing nawang tuwang pukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono jenengan dika pukulun ing tedhak wonten ing Madyapada. Kula ngaturaken sembah mabekti kula punjuk pukulun Yaya Kresna Luntomo, guru hakeku. Aku ngaturke sembah. Iya, iya. Werkudara Luntomo. Wonten menapa pukulun? Kresna ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger disababake tingkah polahe nom-noman. kang aran Wisanggeni ing ngamuk ana ing kayuwangan guntur geni guntur angin ora tumomo malah dheweke bakal jongkeng kawan kawi bawan ulun Kresna eh lah dalah namung titaswanta teko ngedapi-dapi pukulun latur seminggah kayuwangan badhe kula depani pukulun ya ulun jaluk tulung ya Kresna nggih pukulun omane ngrusak kayangan. Bocah ora sepirwa pikira laidake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho. Kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindrandarawati Prabu Kresna. Oh oh oh Nalindrandarawati Prabu Kresna. Iya. Sing guru sapa sing gedhe? Werkudara. kowe bisa geni yo ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki peburonku lho peburonmu sapa iwang pikulan batara guru kowe kuwi titah warmani karo iwang pikulan batara guru ki apa demen kualat kualat sing endi nek kualat wis mau-mau aku nyatane iwang pikulan batara guru tak oyak kayangan tak gawe geger aku yo ora kualat nek kowe kena tak pringgake becik lereno aja ngoyak-oyak batara guru Kowe iki sapa to? Hmm? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya. Are trimake, kan trimake Bathara Guru tak uyak-uyak. Ayo. Aja mengko kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru selawe tahun. Mikira jangkai. Kusik to kusik. Kusik aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, wow, mikira. Aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang tantang karo bayi wingi sore. Tasah kakean gunung tanpa guna. Hm? Apa demeku ndek kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora semelang nyogok bokoke kancane? Iya. Ya ngono apa piye? Bila wong iki ketoke galak ning duwe duwe keluwian nek gojek rada semu. Semu yo, men. Mikira tak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora sakakan Gunung Mayo. Sing arep bisik sing maju ya kena. Sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sarapanku atibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Eh, koe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru wae ora temomo ning awake wis anggeni lah kok dadi kowe pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepo sewu pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane wis anggere. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Eh, ben ampun, Ndara. Eh, ampun, ampun, sabar. Aja tok panangi kek, minggir. Ratu ireng yo gleleng men. Eh, eh. Sabar, sabar, sabar, sabar opo? Arek ngetokke senjata cakra tak tamarane kaya ngopo? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora ora kayak aku manut. Ora kok sik iki rak semar to? Nggih. Lah kok dadi aku arep nambah nampani nibani pusaka karo bocah. bocahku kok tok penging bengak bengok kadoan. Ide pol. Nggih. Wah, wow, dadi kaya ngono. Nggih. Eh, sampean mungkin nek mateni lare niki, ha, eh, sampean getun. Loh, getune ngopo getune ngopo bayi cangkem elek deplok kae mutar minggira kae jangkae kae wong gedhe dhuwur kae rumangane opo aku wedi kok kuwi cangkeme kaya ngono kuwi eh sabar to sabar aku mangkel e. eh ora kena mangkel manut karo kakek ora iya iya kae Wah, Brahmanu tak tinggal lunga. Sing ngomong sapa? Iya, iya. Jaluk ngapura. Nek tak tinggal lunga kok ora dikonco. Iya, iya, kek iya. ora bocah iki kok manut men karo kowe Eh, iki sapa mang riyen to mang presani coreke pasuryane ngeten lho lah sapa rekudara kowe ngerti ora ora ora sudi ngerti karo bocah ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak wah wow, upama duwe anak kaya ngono pateni wingi-wingi Ayo ayo arep ngopo? Arep ngopo? Sabar. Iya, Kak. Aku nek karo sing ireng ora patek mangkel. Mangkel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng kok dhewe. Gedhe glombyor iki. Uh, aja kaya ngono ta. Eh, iso sabar ora? Sabar-sabar apa rumasane anggape ora? Mang presane coreke riyen. Ora ta ya kowe? Ayo. Kapokmu kapan? <laughs> Hmm, nek merem ya merem rasa dikuat-kuatke. Mripate nganti gedhe cilik. Orang kowe iki gagas sapa to? Eh, kula kandhani. Eh, niki niku dudu sapa-sapa? Hmm. Lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Ah, kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Eh, lah dalah. Iki ngopo kek aku dirangkul iki ngopo? Ah. Niku Pakde. Pakde sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Ah. Sampeyan iku senengane Siwa Pakdi. Kakange bapak. Loh, nek ngono Pakdi kuwi ngerti bapakku, ning ora entuk takon iki kudu takon Bathara Guru nganti sak jelek. Nek sampean takon iki niki ngerti ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru. Sebabe sing marahi sampean pisah ro bapak ro ibu sampean niku tingkah lakune Bathara Guru. Kresna. Ngopo? Sopo? Aura dikandani. Hmm. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar cerita ngono Wah, caidan. Wah. Arek ngrangkul ora? Ora. Oh, karo putrane kok kaya ngono ya. Mbok yo ngrangkul. Sapa kek? Eh niki niki ya Pakde ajeng ngrangkul sampean. Ora sudi. Suarane atos kok ngrangkul aku. Eh, niki Kang Pakde kok ora entuk ngrangkul. Eh sesuk wae ngrangkul kapan-kapan. Wah, oh, kowe senengane ya ngono kok. Ya ben, ora anak ya ngono rapopo. Wah, suarane ya ngedap-edapi. Lah terus aku kudu piye, Kak? Eh, Bathara Guru tetep doyak nganti ketekel. Ora mati nduga mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wah, mula Janaka setahun luweh ora bali. Lah wong wis semono gedene. Heeh, heeh, heeh piye? Eh nggih, nggih, sori, sori. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok mm, mah, heeh. Mm, mm. Wah. Dipol aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babaring lakon iki kawi. Bocah nika ditutke, Ndara. kang nyarawang sitindo kumbang ngacaping madu sarining tawang Raden Janaka wonten dawuh penemban mestinipun jeng andika Raden kundur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara Samun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng Begawan Kumbara Resi Raden kula aturi mut dateng kewajibaning kasatriyan kula aturi mut dhateng kaprajan jenengandika raden sampun ngantos panjenengan dipun sengguh sawijining satriya ingkang singlar dhateng kewajiban pemben kula sampun pisah kalian memani ing jejantung kula yayi dersana kula sampun kecalan inggih menika katresnan kula jabang bayi yang mapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dresana Kula Janaka gesang wonten ing malam padang sampun kadidene sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penembahan kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang cedhak wonten ing pertapan Cakrawala. Kula ingkang abdi pun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Iwang Pikulun Bathara Guru. Kakang Narada sampun kados mekaten Kakang. Kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodho ing kalepaken. kula sampun ngrumaosi lepat Kakang narado, tingkah lampah kula nalisir saking anggrang-gring kautaman kula dipun kapokaken dateng lari wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayawangan namung jengandika Kakang narado. ingkang saged damel padhang kayawangan Suralaya Kakang narado. geton tembe wingking menika janjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali lali ning menungso menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemuti bilih sedaya ingkang kakang dipun lampahi wonten ing kayuwangan menika lepat Nggih kakang rada inggih wong nem neman ingkang nami pun bisa ngene ngoyak-oyak dateng kula kacengipun panjenengan legawi ingkang menika ingkang nami wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Adi Pramesti ing mastu nomo sidam sekaring bauna langgeng kaneka putra ah iki wonten dawuh bukulun manik moyo unten timbalan pukul mboya ana ingkang kudu ngadili kawan jeneng kita kejaba mung ulun kita wis gawe geger kayiwangan kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingkang nalisir saka grang-gring kautama kita nganti mentolo gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kaludangan betari durga nyiksa kelawan jabang bayi tanana liya kejaba mung wisanggeni mula gage seksenana wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene manik moyo kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidane ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita manik moyo aduh kukulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita bali meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun wonten dawuh Kita ngerti ora karo bocah sing ngarep iki. Nggih. mboten mangertos arane wisanggeni arane wisanggeni langsung murupa ya iki jejabang sing ngeneng kandhutane bojomu dersanala janaka iki anak kita anakku nggih wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Iki bapak utawa ingkang Rama. Lho, iki bapakku, Kak. Eh, nggih. Namine Ndara Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama. Kakang Semar kok bocah ora iso basa. Eh, arep ora iso basa ning niki kelanganane Sang Prana. Mula niki ndugal kewarisan aku ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya kek wis ana aku karo bapak. Eh iya iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Loh, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Loh, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem sebut kakek. Takon dhewe, kuwi jane jenemu sapa to, Kak? Hartono. Wah, ayo tak goleki nang Amarta kok ora ana wong. Wah, wis cedhes-cedhes do metu. Wis. Sinuwun Darawati. Iya, Bagong. Darawarku Dara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Loh, kadangmu sepo? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bopong ngono kok ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki iki dugal kewarisan. Diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya tru, apa ora wae. Mbok ngono. Kowe tru iku aku Bagong terus mutung terus melayu lah. ibumu menyang ngendi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang ngendi? Eh, digawa Dewa Srani, tak pecah ndase Dewa Srani. Ayo sampean kelingan ngendika ya cobloko kok ya. ibune nendi? Eh, ah, ibune digawa dewa srani, pecah diase dewa srani. Atetra ah, kae muring tenan kae. Heh, ah, wis ben kapok dewa srani. Cakra Petro. Lah aku ngerti nek lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petro. Ah. Sing matane kira mau ndi? Oh, reng glo Ngapa? Lah iki, iki sapa mau, kek? Wi gareng. Ah, iki gareng. Ah iya. Wah. Lah sing mripate kaya dadaran mau? Gong, boleh gong. Wis tak paruh mrene ngono. Sing diparuh mataku jare kon ndok dadaran. Wis tak paruh matane omong ngono. Iki bendaramu. Ah ora sudi bendara kaya ngunekke mata ndok dadaran. nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok yo rasa nesu aku pengen karo ibuku kek ayo ditutke bapakmu ndoro dadono aku ora bakal gelem ngladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresno kok sampean ora iki terus piye coba? Hm? Ya bener. Sing jeneng tresno kuwi jaran saka kulino. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ana ing Nusa Kambono utawa Nusa Rukmi? Nek kowe ora gelem karo aku, sepira to kekuatane wong wedok? Mesti aku bakal ngrudo paripeksa karo kowe. Kuwaton kowe tak rudo paripeksa karo aku. Kowe ngladeni karo aku. Tegese wis sah. Nggonku mengko garwa Mbak Yuku, ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka kudu wani ngungalke dodho sing lanang kowe opaku. sing lanang tenan mukuk, dersanala bedhah dadamu pecah ndasmu Waduh! your man.